Ona hamd ederiz ve ondan yardım isteriz ve günahlarımızın bağışlanmasını, istiğfarı ancak ona yaparız. Salatu selam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine, ailesinin, ashabının ve onlara tabi olanların üzerine olsun. Muhakkak ki Yüce Allah, Resulü, elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hidayet ile, hak olan din ile göndermiştir ki, diğer bütün dinlerin üstüne çıksın, onlara galip gelsin. وَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فجميع الخلق بحاجة إليه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولذلك كان سيد الْأَنْبِيَا والمرسلين صلى بِالْأَنْبِيَا ويوم القيامة هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم والناس كلهم يفزعون إليه صلى الله عليه وسلم للشفاعة Allah Teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tüm alemlere rahmet olarak göndermiştir. Bütün insanlık dünya ve ahiretinde ona muhtaçtır, ihtiyaç sahibidir. Bu sebeple o peygamberlerin efendisidir. Peygamberlere imamlık yapmıştır. Ve kıyamet günü de Adem oğlunun efendisi olacaktır. Bütün mahlukat bütün insanlık, bütün insanlık kıyamet günü Allah Teala'nın şefaatine nail olmak için ona gidecek, ona başvuracaktır. وجعل الفوز والسعادة في اتباعه صلى الله عليه وسلم أيضا في الدنيا والآخرة الرحمة والهدى والتقى والصلاح والفوز لا يمكن أن يكون إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Bir kimse dünyada, dünya hayatında ve ahiret hayatında mutlu olmak istiyor ise, allah Teala'nın rahmetine nail olmak istiyorsa, takva sahibi olmak istiyorsa, kurtuluşa ermek istiyorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmelidir. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak ki gerçek bir kurtuluşa ermiş, gerçek bir başarıya ermiştir. وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله Ve allah Teala başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ona itaat ederseniz, Resulüme itaat ederseniz, Muhakkak ki hidayete ermiş olursunuz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Ve أمرنا سبحانه وتعالى باتباعه في آيات كثيرة جدا يكفينا منها شيء يعني ما ذكرناه من بعض الآيات وهناك أحاديث كثيرة نبوية عنه صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك أيضا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يعني من يأبى ومن لا يريد أن يدخل الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الله تعالى من كتاب القرآن الكريم ده Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek ile ilgili birçok ayet vardır. Bunlardan bir kısmını az önce sizlere zikredip paylaştım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, bizlere emrettiği birçok hadis-i şeriflerde de ona ittiba etmenin, ona bağlanmanın gerekliliği hususu birçok hadislerde zikredilmiştir. Bunlardan bir tanesi de şudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Ümmetimden her kimse cennete girecektir. istemeyenler hariç. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashab dedi ki Kimler onlar istemeyenler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girecektir. Kim bana isyan ederse, ittiba etmezse, itaat etmezse o kimseler istemeyenlerdir. وقال تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قد أجمع أئمة التفسير وعلماء السلف على أن الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته في حياته نعم نرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته نرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى لنساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الكتاب آيات الله الكتاب والحكمة السنة وهذا كلام أئمة التفسير لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله شرعا لا يمكن لأحد أن يفهم كتاب الله عز وجل أفضل منه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فهو المبين ولا يمكن أن نفهم القرآن بغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي آتاه الله القرآن فبلغه لفظا وبينه معنى بلغه بلغ ألفاظه ومعانيه وكان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بتبليغ المعنى أكثر من تبليغ المبنى والألفاظ لأنها المعاني هي التي سيترتب عليه العمل Evet Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimede bizlere şöyle buyurmakta. Bir hususta, bir konuda tenazu ettiğiniz zaman, ayrılığa düştüğünüz zaman onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bütün ilim ehlinin icmasıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra buradaki Resulüne götürün ayeti onun sünnetine götürmektir. İhtilafa düşen konularda konu ne olursa olsun Allahu Teala'nın kitabına döndürülecek Allah'ın emriyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra da o konu nereye götürülecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine götürülecek. allah Teala yine başka bir ayet-i kerimede Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına şöyle sesleniyor. Diyor ki, evlerinizde okunan, ey peygamber hanımları, evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti çokça anın. Yani sizin evinizde okunan Allah'ın ayetlerini anın, hatırlayın, müzakere edin ve aynı şekilde onları beyan eden, açıklayan peygamberin hikmeti olan sünneti de ne yapın? Kendi aranızda anın, hatırlayın. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın ona indirdiği Kur'an'ı, ona indirmiş olduğu ayetleri ne yapmaktadır? Biz ümmetine beyan etmektedir. Biz ümmetine açıklamaktadır. Bu sebeple Allahu Teala'nın kelamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olmadan anlaşılamaz, anlaşılması mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ görevi vardı. Allahu Teala'nın ona indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i biz ümmetine o lafzen lafızlarla tebliğ etti Kur'an-ı Kerim'i. Ancak bu Kur'an'ın anlaşılması için bu dinin anlaşılması için bu ayetleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Hadisleriyle mana olarak şerh etti, beyan etti, bizlere açıkladı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmete dinini beyan etmek için, bu dinin doğru anlaşılması için yapmış olduğu gayret, cühd çok büyüktür. Bir o kadar çoktur. فلو كان الإنسان في هذا العصر أعظم معرفة باللغة العربية من سيبويه هل يستطيع أن يفهم القرآن وأن يطبق القرآن وأن يعمل بالقرآن وهو كلام عربي الجواب لا لماذا؟ لأن اللغة الشرعية تختلف بعض الاختلاف عن اللغة العربية فيها من العربية لكنها لذلك العلماء لما يشرحوا أي معنى من المعاني الشرعية يقولون المعنى اللغوي ثم المعنى الشرعي الصلاة وأقيموا الصلاة لو سمعنا هذه الآية وأقيموا الصلاة الصلاة في اللغة ارجع كل قواميس اللغة يكون ايش؟ الدعاء فاجلس اسمع هذه الآية وأقيم الصلاة اجلس ادعي الزكاة الطهارة والنماء ما لها علاقة بالمعنى الشرعي علاقة مباشرة واضحة الذي نعرفه من الصلاة هذا الركوع والسجود والتسبيح والهيئة وكل هذه ليس موجودة في كتب اللغة كلها ما الذي علمنا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لا بد من معرفة اللغة الشرعية لمعرفة الكتاب واضح أو لا وهذا ليس بغريب يعني أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرب أو لا نعم عرب عرب أقحاء يعرفون اللغة أحسن من من أعظم لغة في العالم في هذا العصر أقلهم طفل صغير يعرف أحسن من كل هؤلاء مع ذلك لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه كلنا يظلم نفسه قال لا ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم ذاك المقصود به الظلم هنا الشرك فبين لهم معنى من معاني الشرعية واضح ولا فلا بد من أن نرجع إلى السنة في بيان القرآن لذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه ألا وإنما حرم الله ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهذه السنة هي وحي والقرآن وحي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن والسنة ولن يتفرقا يعني يكون دائما كتاب مع السنة ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض ها تمسكت بالكتاب والسنة أو لا ما في كتاب بدون سنة تضل إذا أخذت بالكتاب دون السنة أو بالسنة دون الكتاب لا بد منهما جميعا هذا وحي كما أنك مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ القرآن لا بد أن تؤمن به أنه بلغ السنة ما في فرق بين هذا وهذا أبدا كلاهما شيء واحد ومصدرهما واحد واضح هذا ولا وعلى هذا أقول شيئا مهما حينما سب الناس في الصحف الغربية في الدنمارك وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قامت الدنيا ولم تقعد وتكلم الناس وقاطعوا الدنمارك والدنمارك وهؤلاء وهؤلاء المجرمون الذي فعله هؤلاء الغرب وأهل الدنمارك في سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يساوي ذرة ممن يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين هذا أعظم جرما لماذا؟ الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم غير شريعته بدل دينه أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضره بشيء بالعكس كل ذلك رفع له صلى الله عليه وسلم وما ضر إلا نفسه لكن الذي يطعن في سنته يبطل دينه يبطل شرعه يقضي على سنته أضر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشريعته وبدين الإسلام وضوح هذا يا إخوان أو لا؟ نعم. Bugün yeryüzünün en bilgin adamını, Arap dilinde, Arapçayı en iyi bilen bir kimseyi getirsek veyahut da Sibeveh biliyorsunuz daha önce de beyan etmiştik. Arapça dendiğinde, Arap grameri dendiğinde, Arap dili dendiğinde akla gelen ilk nedir? Dil alimidir. Bugün onu getirsek, Kur'an-ı Kerim'i eline alsa, Kur'an-ı Kerim'i sahip olmuş olduğu Arapça bilgisiyle allah Teala'nın indirmiş olduğu bu ayetleri kendisinin sahip olduğu Arapça bilgisiyle tek başına anlayabilir mi? Bu ayetleri hayatına tatbik edebilir mi? Bu ayetlerle sahip olduğu, altyapısında olduğu Arap diliyle amel edebilir mi? Kesinlikle cevap olarak ne deriz? Hayır. Bu realite olarak da, gerçek olarak da mümkün değildir. Çünkü bir Arap dili vardır terim olarak kullandığımız zaman Arap dilinde o kelimenin geldiği manalar vardır. Bu kelimenin manasını bilmemiz için sözlüklere döneriz. Eski Arapça sözlüklere döneriz. Bir de o kelimenin o kelimeye din dilinin, şeriat dilinin vermiş olduğu, katmış olduğu bir mana vardır. Mesela bugün as-salah kelimesine baksak, Kur'an-ı Kerim okurken görüyorsunuz. Allah Teala ne diyor? Akimus salah. Salayı ne yapın? ikame edin. Bugün otursak birden fazla 10 tane 15 tane sözlüğü eski sözlüğü elimize alsak önümüze koysak her birinde es-sala dendiğinde karşılık olarak mana olarak ne dendiğini görürüz? Dua. Yani Arap diline göre bilmiş olduğumuz Arap bilgisine göre bu ayeti hayatımızda tatbik etmek istesek ne yaparız? Sadece oturup ellerimizi açıp dua ederiz. Ve zannederiz ki allah Teala'nın bu emrini ne yapıyoruz? İtaat ediyoruz, yerine getiriyoruz. Halbuki işin hakikati, işin aslı böyle midir? Elbette ki değildir. Zekat kelimesi. Sözlükleri açıp baktığımızda zekat kelimesinin karşısında ne görürüz? Zekat, temizleyen, arındıran demek. Temizleyen, arındıran. Temizleme, arındırma işlemi. Ama şer'i olarak dinin o, o kelimeye vermiş olduğu mana nedir? Çok daha farklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan, onu gören, ona iman etmiş olan ashabı bugün, yeryüzünde bugün Arap dilinde hocayım diyen, Arap dilinde zirvedeyim diyen insandan daha iyi Arapça bilmekteydiler. Hatta o dönemin sokakta oynayan çocuğunu getirsen bugünkü Arap profesörlerinden neydi? Daha iyi Arapça bilmekteydi. Ancak allah Teala'nın şu ayet indiğinde iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar işte onlar kimlerdir? Hidayete erenler, hidayete erdirilmiş olan kimselerdir. Bu ayeti Arapça bilgilerine göre algılayamıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip diyorlar ki hangimiz kendine zulmetmiyor ki? Çünkü ayette zulüm diyor. Bunu anlayamıyor Arapça bilgilerine rağmen. Ayetin tefsirine gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek istiyorlar. Yani iman etmek ve imanına zulüm bulaştırmamak ve böylece hidayete ermek. Hangimiz zulmetmiyoruz ki? O halde hidayete erdirilmemişiz. Anlamı çıkar mı? Çıkmaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bunu soruyorlar. Aleyhisselatü vesselam da onlara diyor ki buradaki zulüm o zulüm değil. Lokman'ın oğluna söylediği zulüm. İnne şirke le zulmun azim. Ve böylece bu ayet-i kerimeyi ne yapmış oldu? O Arap dil bilimcilerinden daha bilgin olan sahabeler anlamış oldu. Kimin anlatmasıyla, kimin beyan etmesiyle? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan etmesiyle. İşte bu sebeple arkadaşlar Allahu Teala'nın kitabını anlamak istiyorsak, kitabını tatbik etmek istiyorsak, hayatımıza uygulayıp amel etmek istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönmemiz gerekmektedir. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şöyle buyuruyor. Diyor ki bana Kur'an ve Kur'an gibi onun misli verildi, gönderildi. Resulullah'ın haram ettiği ile Allah'ın haram ettiği aynıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde. Bundan da anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim vahiy, vahiy olduğu gibi Allah katından bir vahiy olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de bir vahiydir. Çünkü allah Teala ne buyuruyor? O hevasından, nefsinden, kendinden konuşmaz. Onun konuştuğu nedir? Ona vahyolunan bir vahidir. Yine bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kur'an ve sünnet. Birbirinden ayrılmazlar. Peş peşedir onlar. Ta ki nereye kadar? Havza kadar. Yani Kur'an ve sünnet birdir. Bunun ikisinin arasını ne yapamayız? Kesinlikle ayıramayız. Bir kimse kalkıp da Kur'an'ı tek başına anlarım derse, bir kimse kalkıp da Kur'an'ı bir kenara bırakıp hadisler bana yeter derse, bu kimse dalaletin içinde, sapıklığın içine düşmüştür. Onun durumu çok vahimdir. Bugün ولذلك أنزل الله الكتاب منجما ما نزله جملة واحدة لماذا؟ للبيان حتى يفهم ويرسخ ترسخ معانيه إذا كان أنزله جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو, أو أي أحد أو جبريل عليه السلام وأوحى الله عز وجل للخلق خلاص في كتاب موجود مفتوح اقرأوه واعملوا به Bugün gündemde daha yeni yakında biliyorsunuz Danimarkalılardan bir kimse çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövdü. Dil uzattı. Onu kötü şekilde resimlerle çizerek onu anlatmaya çalıştı. Kötü bir şekilde. Bütün dünya ayağa kalktı. Halbuki bu amele, bu eyleme baktığınız zaman bu eylemin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun sünnetine, onun getirmiş olduğu dine bir zarar vermediğini, zarar veremeyeceğini görüyorsunuz. Çünkü Müslümanlar bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyorlar. Ve ne yaptılar? Boykotlar, o tür bu kampanyalarla ayaklandılar, ayağa kalktılar, meydanlara, mitinglere gittiler. Ama ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün burada ve dünyanın birçok yerinde dillendirilmeye başlanılan ve söylenmeye çalışılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle alakalı şüpheler, onun sünnetinin dinde yeri olmadığı sözleri, Kur'an-ı Kerim'in tek başına anlaşılacağı sözleri, onun sünnetine ve bu dine o Danimarkalıların, o Avrupalıların yapmış olduğu dil uzatmadan daha çok zarar vermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dil uzatan, Allah Teala'nın peygamberine göndermiş olduğu dine dil uzatmıştır. Kur'an-ı Kerim birden indirilmedi. Şayet onların dediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ihtiyaç olmasaydı Kur'an-ı Kerim Peygamber aleyhisselatü vesselam üzerine parça parça ayet ayet inmezdi. Direkt indirilirdi ve insanlara alın okuyun ve onunla amel edin denirdi. Ama ne yapıldı? Ayet ayet indirilerek insanlara beyan edildi, açıklandı ve insanlar o ayetlerle amel ettiler. هذا يعني تذكرة أردت أن أذكر بها إخواني إذا كان في أسئلة سريعة لأن على سفر الآن Evet, bu konuda size nasihat etmek istedim. Ee, yolculuğa çıkacağım. Konuyla alakalı sorusu olan kardeşlerimiz varsa kısaca bunlara da cevap verelim. يقول البعض يا شيخ بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا يدلنا على منع كتابة الأحاديث وكذلك بعض عمل الصحابة مثل عمر وأبي بكر كيف نفهم هذه الأحاديث وتصرفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منع كتابة الحديث مثل ماذا؟ منع النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث هو حديث واحد ورد عن أبي سعيد الخدري وقابله أحاديث كثيرة جدا تدل على الكتابة والحديث الذي ورد في هذا في صحيح مسلم في المنع بين العلة وهي أن لا يختلط بالقرآن فإذا أمنت العلة بقي الأمر على الكتابة فالسنة محفوظة سطرا وصدرا في الصدور والسطور وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته وكتب صلى الله عليه وسلم كتبا كثيرة للملوك ولبعض أصحابه كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اكتبوا لأبي شاه خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم فأعجبت ذاك الرجل قال اكتبها لي قال اكتبوا لأبي شاه وقال صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب يعني بالكتابة اكتب أمر منه صلى الله عليه وسلم بكتابة العلم ثم عمل السلف من الصحابة والتابعين كثير فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أولا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو لما رآه يعني عزف عن الكتاب وترك الكتابة وأخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك فماذا قال له صلى الله عليه وسلم اكتب قال ما سأله ما الذي منعك قال يعني أن الناس قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم <coughs> بشر وأنت تكتب كل ما يقول ويغضب كما يغضب البشر قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه من لسانه لا يخرج منه إلا حقا ولذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما كان أحد أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب وأدلة كثيرة جدا حتى ألف العلماء في هذا الباب <clears throat> تقييد العلم الخطيب البغدادي كتابا كاملا في كتابة العلم وجرى على ذلك عمل السلف كلهم على كتابة العلم ودونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي حفظت بالكتابة ومسطورة ومأخوذة بالأسانيد المعروفة المشهورة وكذلك حفظت في الصدور وكان حفظهم للصدور أعظم من حفظنا نحن للسطور واحد يحفظ ألف ألف حديث يختبرونه يقلبون عليه الأسانيد والمتون و... ويأتي بكل حديث مع كل إسناد ويضبط الأسانيد على الأحاديث والألفاظ كاملة بمنتهى الدقة هذا ليس موجودا في الكمبيوتر اليوم تفضل Evet. السؤال الأول Ee, soruda e, şöyle deniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadisleri var. Bu hadislerde e, hadislerin yazılmasının yasaklandığı söyleniyor. Bunları nasıl anlamalıyız? Cevap olarak bu konuyla alakalı Sahih Müslim'de bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dönem hadislerin yasaklanma, hadislerin yazılmasını yasaklamıştır. Bunun illetini de, bunun sebebini de yine açıklıyor hadise baktığınız zaman, metnine baktığınız zaman. O da Kur'an-ı Kerim'le sünnetin karıştırılmaması. Kur'an ile sünnetin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin karıştırılmaması. Ancak bunun dışında birçok hadislere baktığınız zaman görüyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin yazılmasını dahi emretmiş. Mesela bir gün hadis sahih Buhari'de e, gelip Peygamber aleyhissalatü vesselamın hutbesini dinleyen bir kimse var. Bu hutbe peygamberin e, bu hutbe bu ha, peygamberin hutbesini dinleyen kişinin çok hoşuna gidiyor. Adamın künyesi de Ebu Şat. Bunu istiyor sahabelerden. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Ebu Şat'a ne yapın? Benim bu sözlerimi yazıp verin. Yine biliyoruz Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın dışında krallara neler yaptı? Mektuplar yazarak, yazdırarak gönderdi. Kur'an'ın dışında bunları yazdı, onlara gönderdi. Aynı şekilde aleyhissalatü vesselamın sahibi hadisi var. Emrediyor. Diyor ki kayyidul ilme bil kitap. İlmi yazarak ne yapın? Kayıt altına alın. Bu hadis de sahih bir hadis. Burada hatta emir var. Selefin amelini, selefin bu konudaki pozisyonuna da baktığımız zaman görüyoruz ki ne yapmışlar? Hadisleri yazmışlar. Abdullah İbn Amr İbn As Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sözünü yazarmış. Her konuştuğunu yazarmış. Tabi diyorlar ki sen Peygamber aleyhissalatü vesselamın gazap anı var, öfke anı var, sevinç anı var, insan bir beşer. Her şeyini mi yazıyorsun diyor. Abdullah bin Amr bin As bunu Peygamber aleyhissalatü vesselama söyleyince, nakledince Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'a yemin olsun ki buradan yani bu dilden hak olandan başka bir şey Çıkmaz. Yaz diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne diyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı arasında benden daha fazla hadis bilen yoktu. Ancak kim vardı? Abdullah İbni Amr İbni As vardı. Çünkü o yazardı, ben ise yazmazdım. Hadisler arkadaşlar hem satırlarda yazılarak korunmuş hem de sadırlarda yani göğüslerde, beyinlerde hafızalarda korunmuştur. Ve hatta o dönemin insanlarının hafızalarda, sadırlarda, göğüslerde, beyinlerde, ezberlerinde koruduğu, buna verdiği önem, satırlara vermiş olduğu önemden daha büyüktü. Ve onların zekaları bugün bile anlamamız mümkün olmayan derecede neydi? Mükemmeldi. Bir milyon tane hadis ezberleyen ve bu bir milyon hadis içinde imtihana tutulan ve her birini kendisine rivayet olunan her rivayetin e, senetleri değiştirilmiş rivayetlerin doğru rivayetleriyle insanlara söyleyebilecek kadar, nakledebilecek kadar bu konuda çok başarılı, hafızalarına güvenen, hafızaları güçlü insanlar vardı. Ama buna rağmen sadece hafızaya değil, aynı şekilde sünnet satırlara da kazınmış. طيب السؤال الأخير قبل الأذان ما حكم من يعني يرد حجية السنة ويقول يكفينا كتاب الله ولا نعمل بالسنة حتى في الصلاة حتى في الزكاة في أمورنا كلها ما نحتاج حكم الذي يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو لم يزد على ذلك يعني هذا الذي يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أكثر من ممن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا لأجل البيان وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا للبيان رب العالمين ما أرسله إلا للبيان وتوضيح وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فبلسان قومه ليبين لهم هذا لغاها إذا ما فائدة الرسول هذا كمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم تماما لا فرق Evet soru şöyle. لذلك لما أنكر القذافي السنة اجتمع العلماء في مكة منهم الشيخ ابن باز وغير علماء الإسلام وأصدروا فتوى بتكفير القذافي لأجل هذا نعم Evet soruda diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini inkar edenin Kur'an sadece bize yeter diyenin hükmü nedir? Cevap bunu söyleyen kimsenin hükmü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyen ona kafir olan, onu inkar eden kimsenin hükmüyle aynıdır. Ve hatta bundan daha şiddetlidir durumu. Çünkü o bununla şunu demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı beyan etmek için gönderilmedi. Bu Kur'an'ı ümmetine açıklamak için gönderilmedi. Halbuki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. Bizler göndermiş olduğumuz her bir peygamberi gelmiş olduğu kavmin, topluluğun diliyle göndeririz ki onlara ne yapsın? Bu dini beyan etsin, açıklasın diye. Bundan dolayı bu kimsenin hükmü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyen kişinin hükmüyle aynıdır. Biliyorsunuz Kaddafi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini inkar edince Mekke'de birçok ilim ehli toplandı. Bunlardan bir tanesi Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah'tır. Bunlar Kaddafi'nin bu itikadından dolayı, bu sözlerinden dolayı kafir olduğunu hükmünü verdiler, fetvasını verdiler. Onun için bu görüş çok tehlikeli bir görüştür. إلا أن يكون جاهلا فهذا يعلم ويبين له إذا كان عنده بعض الشبهات Cahil bir kimse ise öğretilir, şüpheleri ne yapılır? Giderilir. Evet, son soru. <clears throat> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı beşeri olarak verdiği cevapların hatalı çıkması. hı. İşte mesela bir e, kurma Hı hı. ağacı yetiştirmesi. Bunu nasıl anlamalıyız? Buradaki- يقول آه، هناك آه، يعني بعض آه، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيوية آه، آه، مثل آه، تأبير النخل, النخل. كيف الفهم الصحيح لمثل هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث أو هذه الأمور الدنيوية المتعلقة بالتراتيب الإدارية فأنتم أعلم بشؤون دنياكم مثل نظم المرور أنتم أعلم بشؤون دنياكم تكتبون ورق أبيض أو ورق أصفر أنتم أعلم بشؤون دنياكم أمور ليس لها علاقة مباشرة بالدين أو الشرع أو بما شرعه الله ورسوله وأما أمور الدنيا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأفعال الجبلية كان يمشي على عصا يتوكأ على عصا صلى الله عليه وسلم هذه أمر لسبب من أسباب الدنيا كبير في السن معه عنزة يستعملها عند الخلاء يستعملها عند كذا ولذلك العلماء قال لا تقتدي به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان يحب الدباء أنت لا تحب الدباء أنت وشانك هذا أمر يرجع إليك لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد الله بأكل الدباء هذا أمر جبلي شيء يعني طبيعة إنسان كان يمشي كأنما يتكفأ من صبب للأمام هكذا هل كل الأمة تمشي تمشي هكذا لا واضح ولا إذا احتجت إلى العصا امسك عصا ما احتاج تقرأ لكن لا تقول هذه سنة هذه دنيا ما لها علاقة بأمور الآخرة أما صلاة زكاة عبادات معاملات أشياء جاء بها الشرع نظمتها بين الناس حقوق واجبات حلال حرام فهذا لا بد أن تمشي به بالشرع طيب، الدنيا bu لكم في رسول الله اسوه حسنه الدنيا Dünya hadiste o hurma hadisinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor zaten sahabelere. Sizler diyor dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz. Dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz. Yani bugün trafik kurallarından tutun da <coughs> beyaz kağıda mı yazacaksın, sarı kağıda mı yazacaksın? Bu gibi hususlarda e, bizler bizim için hangisi daha uygun olur, daha düzgün olur onu daha iyi biliriz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle söylüyor. Yani dinle alakalı olmayan, dinin o konuda konuşmadığı, dinin beyan etmediği Dünya işlerinde bizler neyiz? Hürüz. Bu konuda hatta daha da fazla, daha da bilgin olabiliriz. Ancak mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşının ilerlemesi gereği yahut da herhangi bir sebepten dolayı baston taşıdığını biliyoruz. Tuvalete giderken bastonla gittiğini biliyoruz. Eğer buna ihtiyacınız varsa bastona, yaşlılığınızdan dolayı diziniz ağrıyorsa kalkıp ne yapabilirsiniz? Bastonu kullanabilirsiniz. Ama bu sünnettir diye insanlara ne, yap ne yapmazsınız? Baston taşımaya zorlamazsınız. Çünkü baston taşımanın dinle bir alakası yoktur. Peygamber aleyhisselatü vesselamın bu davranışı onun o günkü yaşından yaşının ilerlemesinden gereği veyahut da başka bir sebepten dolayıdır. Ama namaz gibi, zekat gibi, hak, hukuklar gibi, helal, haram gibi meselelerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında allah Teala ne diyor? O, o diyor sizler için onda güzel bir, en güzel bir örnek vardır. Sizler için en güzel örnek odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürürken mesela ne yapıyor? Öne doğru böyle hızlı hızlı yürüyor. Yani şimdi ümmet sünnet diye o şekilde mi yürüyecek? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde yürüyordu. Onun o günkü cibilliyet gereği, yaratılış gereği bu böyleydi. Aynı şekilde aleyhissalatü vesselam kabak yemeğini, kırmızı kabak var ya, biz tatlısını yapıyoruz ama Araplar da onun yemeğini yapıyorlar. Onu çok severdi. Sen belki tabiatın gereği o yemeği ne yapmayabilirsin? Sevmeyebilirsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kabak yemeğini yerken allah Teala'ya ibadet maksadıyla ne yapmıyordu bu yemeği? Yemiyordu. Beşeri olarak bu yemeği yiyordu. Onun için bunların ikisini ayırt etmek lazım. Dünyevi işler ayrıdır. Dünya ile alakalı tamamen yapılan insanlığı gereği yaptığı şeyler vardır. Ama bir de dinin emrettiği, dinin müdahale ettiği hususlar ve konular vardır. Bunlar da muhakkak ki nedir? Sünnete ihtiyacımız vardır. Ve yani fi eşya mubaha جعلها جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل واشرب ما شئت يعني من أي شيء شئت من شرب ماء طعام شراب اشرب ما شئت وكل ما şئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة هذا شرطان Aynı şekilde mubah olan bazı şeyler var. Yapmamız mubah, normal. Hayat içinde yapıyoruz bunları. Bununla alaka- alakalı da bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Sınırlamalar getirebiliyor. Ne diyor? Dilediğini yiyebilirsin. Dilediğini içebilirsin. Dilediğini giyebilirsin. İsraf olmadığı sürece ve orada kibir olmadığı sürece. هذا الحمد لله صلى الله عليه وسلم